Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր գողտրիկ Ստեփանակերտում կան անհատականություններ, ովքեր իրենց կյանքով ու գործով անխզելիորեն կապված են քաղաքի պատմությանը եւ նրա դիմագիցն ամբողջացնում են սեփական գույն ու երանգը հավելելով։ Նրանցից մեկին Մայրաքաղաքի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարանի վաստակաշատ մանկավարժ, արհեստավարժ, երաժիշտ, դաշնակահար, արվեստի վաստակավոր գործիչ Բելլա Հակոբյանյանին ենք նվիրել մեր հանդեսի այսօրվա թողարկումը։ Բացառիկ կուլտուրա, բարձր ինտելեկտ, հարուստ ներաշխար, երաժշտական արտակարգ տաղանդ, ջերմ ու բարի սիրտ, երիտասարդական ավյուն ու կանացի ծով հմայք Այս ամենը հրաշալիորեն համադրվում է Բելլա Հակոբյանյան երաժշտի ու հայուհու մեջ։ Օրերս Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական կոլեջի դահլիճում հանդիսավորապես նշվել է երաժիշտ մանկավարժի 80-ամյակը, ինչը գեղեցիկ առիթ է անդրադառնալու նրա անցած ուղուն ու վաստակին։ ու Ծնվել է 1938 թվականի հունվարի 11-ին Մարտակերտում։ Թեպետ ծանր ու դժվարին տարիներ էին, բայց երջանիկ մանկություն է ունեցել։ Ընտանիքում տիրող ներդաշնակ հարաբերությունների ու համերաշխության մտնոլորտում է հասակարել նա միշտ վայելելով սիրված լինելու հաճույքը։ Տան միակ աղջիկն էր, երեք եղբայրների աշտելի քույրը։ Մի քանի ամսական էր, երբ ընտանիքը Մարտակերտից տեղափոխվեց Ստեփանակերտ։ Այստեղ սովորել է համար 3 դպրոցում։ Երաժշտությունն անբաժան էր նրա մանկության աշխարից։ Այն միշտ հնչում էր տանը եւ ընտանիքի բոլոր անդամները սիրում էին երգն ու պարը։ Ստեփանակերտի երաժշտական դպրոցում նա սովորել է Ֆիմա Ավետիքյանի դասարանում։ Լավ ուսուցիչն անգին գանձ է աշակերտի համար եւ Ֆիմա Ավետիքյանը կանխորոշեց Սանուհու ապագան, նկատելով նրա արտակարգ օժտվածությունը։ Երբ Բելլան սովորում էր երրորդ դասարանում, նա Սանուհուն տարավ Բաքու եւ ցույց տվեց իր պրոֆեսորին։ Վերջինս, լսելով աղջկա նվագը, ասել է, թե նա երրորդ դասարանում այլևս անելիք չունի, պետք է տեղափոխել 5-րդ դասարան։ Այդպես մի տարում երկու դասարան է փոխադրվել։ Ստեփանակերտում 7-ամյակն ու երաժշտական դպրոցն ավարտելուց հետո նա ընդունվել է Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի Դաշնամուրի բաժին, որը երազանցությամբ ավարտել է 1956-ին։ Նույն տարում ընդունվել է Երևանի Պետական կոնսերվատորիա, անվանի պրոֆեսոր Սիլվա Բունյաթյանի դասարան։ Այսօր արդեն վաստակաշատ երաժիշտ մանկավարժ Բելլա Հակոբյանյանը հիացմունքով ու երախտագիտության խոր զգացումով է արտահայտվում իր դասատուի մասին եւ իր գիտելիքների ու մանկավարժական հմտությունների համար իրեն պարտական է համարում Սիլվա Բունյաթյանին։ Կոնսերվատորիայի վերջին կուրսում էր, երբ ուսումը համատեղեց Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցում մանկավարժական աշխատանքի հետ։ Ավարտելով կոնսերվատորիան 1961 թվականին նա աշխատանքի հրավիրվեց Ստեփանակերտի Նորաբաց երաժշտական ուսումնարան։ Մարիա Դուրմիշևայի եւ Թարահար Լևոն Սարգսյանի հետ ուսումնարանի համահիմնադիրներից մեկը դարձավ։ Առ այսօր աշխատում է հարազատ երաժշտանոցում, տարիների ընթացքում զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ, առաջադար մասնագետ, մեթոդ կաբինետի վարիչ, տնորեն, բաժնի վարիչ։ Նա իրավամբ համարվում է Արցախյան դաշնամուրային դպրոցի հիմնադիրը։ Ավելի քան կեսդարյա մանկավարժական աշխատանքի արդյունքում նրա ձեռքի տակ աճած սաներն այսօր նրա գործընկերներն են, երաժշտական տարբեր կառույցների ղեկավարներ։ Նրանց բոլորին միավորում է ոչ միայն սերը, նորին մծություն երաժշտության, այլև ուսուցչուհու, ինչպես իրենք են սիրում դիմել Բելլա Երվանդովնայի հանդեպ։ Ինքը վաստակաշատ մանկավարժը հաճախ է կրկնում, որ իր սաներն իր կենթանի պարգևներն են։ Նա մի առանձին հպարտությամբ է խոսում տարբեր մրցույթների ու փառատոների դափնեկիր իր սաների մասին, ովքեր երաժշտական աշխարհում բարձունքների են հասել։ Նրա սաներից 7-ն արժանացել են Հանրապետության արվեստի ու մշակույթի վաստակավոր գործչի կոչման՝ Վիոլետա Բաղդասարյանը, Համես Լավանեսյանը, Էլմիրա Կարապետյանը, Պավել Կարապետյանը, Լիրա Քոչարյանը, Կարինե Մաջարյանը, Ալիսա Ասրյանը։ Հոբելյանական երեկոն, որը կազմակերպվել էր երաժշտական ուսումնարանի կողմից, սիրո ու հարգանքի турք էր այդ օջախի սյունը համարվող երկարամյա մանկավարժի ավանդի հանդեպ։ Եվ պատահական չէր, որ ելույթ ունեցողների մեծ մասը նրա նախքին ու ներկա սաներն էին։ Շնորհավորանքի խոսքով երեկոն բացեց ուսումնարանի տնորեն նախկին սան Կարինե Դադամյանը, ով գործընկերների եւ ուսանողության անունից բարեմաղթանքներ ուղեցով Էլիարին, նշելով, որ նա իր ապրած գեղեցիկ ու արժանապատիվ կյանքով ընդորինակելի է իրենց համար։ Սա մեր հարազատ տունն է, որտեղ բոլորս ապրում ու շփվում ենք։ Դուք այդ տանը պրոֆեսիոնալիզմ եք տվել։ Պատրաստել եք լավ մանկավարժներ ու մասնագետներ, ընդգծեց տնորենն իր խոսքում, ապա ներկայացրեց նախկին բոլոր տնորենների շնորհավորական ուղերձը։ Երեկոյի համերգային մասն ազդարարեց Բելլա Հակոբյանյանի 100-րդ սանը, ուսումնարանի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Գայանե Արսումանյանը։ Երաժշտական համարներով հանդես եկան Քամանչահար, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հակոբ Խալաթյանը, ԼՂՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ ակորդիոնահար Վալերի Գասպարյանը, Ուսումնարանի ժողովրդական երգի բաժնի դասատու Մարատ Հարությունյանը, ֆլեյտահար Արտաշես Գրիգորյանը, դուդուկահար Արթուր Մկրտումյանը, Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի տնօրեն, արվեստի վաստակավոր գործիչ, կոմպոզիտոր Սիմոն Սարգսյանը եւ ուրիշներ։ Երեկոյին ներկա էին մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը եւ քրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, ով իր ղեկավարած գերատեսչության անունից պաշտոնական շնորհավորակիր ներկայացրեց։ Սիրելի Բելա Երվանդովնա, պատիվ ունեմ Արցախի Հանրապետության քրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության անունից եւ անձամբ շնորհավորել ձեզ ձեր հոբելանի արդիվ։ Արցախի երաժշտական հայր կրթօջախի Ստեփանակերտի Սերնովայի անվան երաժշտական քոլեջի կեսդարի արտարեկրություն անհնար է պատկերացնել առանց ձեր անվան։ Եվ դա Արցախի մշակութային կյանքում ձեր ունեցած մեծ ավանդի լավագույն վկայությունն է։ Մի քանի տասնյակ երաժիշտներ են անցել ձեր դպրոցը։ Նրանցից շատերը հաստատ ողջորվել են ոչ միայն ձեր վարպետությամբ եւ բարձր պրոֆեսիոնալիզմով, այլև ձեր անձնական որակներով, բարությամբ, սրտացավությամբ, անznավիրությամբ եւ արվեստի ու հայրենիքի հանդեպ մեծ սիրով։ Վերջին 10 տարիներին մեր համագործակցությունն ինձ եւս հնարավորություն է տվել մոտիկից ճանաչելու ձեզ որպես մտավորականի եւ արվեստի նվիրյալ գործչի։ Հուսով եմ Արցախի արվեստագետների նոր սերնդի կրթման ուղղված մեր արդյունավետ համագործակցությունը կշարունակվի նաեւ հետագա տարիներին։ Եվս մեկ անգամ ես այդպես շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում քաջարողջություն, անձնական երջանկություն եւ երկարատև ստեղծագործական գործունեություն։ Հնչեցին բազմաթիվ շնորհավորանքներ, ջերմ ու սրտառուչ բարեմաղթանքներ, գնահատանքի ու երախտագիտության խոսքեր։ Ելույթ ունեցողները մեծարեցին Հովելարին որպես տաղանդավոր մանկավարժի ու երաժշտի, սիրված ու հարգված գործընկերոջ, բարի խորհրդատուհի, գեղեցիկ ընտանիքի մոր ու տատիկի։ Արցախի պետական կամերային վագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գևորգ Մուրադյանը կարևորեց նրա մասնագիտական ու մարդկային որակները։ Դերևանան այն մարդկային տեսակն է, որ ամեն օր դիմում է Աստծուն եւ ասում եմ, «Շնորհակալություն քեզ Աստված, որ այս հրաշագործությունն ես մեզ ապարգևել»։ Այն է երաշխիությունը արվեստի մեջ ամենաաբստրակտը եւ ամենահոգեհարազատը մարդու համար։ Դուք մարդկային այն տեսակն եք, որ Աստված ձեզ ապարգևել է սուրբ երրորդություն, հայրենասիրություն, դրա ապացույցը եւ առաջան այն է, որ դուք հայրուն ավարտելով Երևանի Պետական կոնսերվատորիան որոշեցիք վերադառնալ Արցախ եւ սատարկ անել Արցախի երաշտական կյանքին։ Երկրորդը, դուք մեծ պրոֆեսիոնալ եք, Տոստոյ ասածով 95%-ը արհեստ է, մնացած 5-ը արվեստ։ Յուրաքանչյուր մասնագետ կապ չունի երաժիշտ է բոլոր ոլորտներում 95%-ով նա պետք է լինի պրոֆեսիոնալ։ Դուք այդ քննությունը կյանքի բռնել եք եւ երրորդը մեծ առաքելությունն է։ Ամենադժվարին ոլորտում դա մանկավարժությունն է։ Եթե չեղար, ներիալ, չտրվես, չի ստացվի։ Ման տարեց է համարում այն ժամ, երբ դադարում է երազելուց, երազանքները ի կատար ասելուց։ Դուք տարբերում եք։ Այս տարիքում ես կասեի, դուք ունեք իղզե երազանքներ եւ ջիղը, որ ի կատար ասեք, կյանքի բերեք Ես ես ցանկանում երկար կյանք, ես ես շատ սիրեմ ընտանիք հանդերձ։ Ուրվա հերոսուհուն եւ Ստեփանակերտի պետական դրամթատրոնի գրական մասի վարիչ Կարինե Ալավերդյանին կապում է երկարամյա մտերմությունն ու սերը արվեստի հանդեպ։ Դե լերվան դրան Արցախի մտավորականության այն սերուցքիցը, ում գործունեությունը ահա ուղիղ կեսդար է հոգևոր սնունդը կարգևոր մեր հասարակությանը։ Նրա անցած մանկավարժական, ստեղծագործական ուղին մեկ անգամ եւս հաստատում է այն բարձ ճշմարտությունը, որ մարդն ու գեղեցկացնում իր տեղը, իր ոչ թե տեղը մարդուն։ Եվ նա երբեք չի իջեցրել արհեստավարժության իր նշաձողը ամենակարևորը նա միշտ փոխով երիտասարդ Եվ այսօր էլ կանգնած է երիտասարդների կողքին նրանց բոլոր գեղեցիկ նախաձեռնություններում, ոգևորում է նրանց, խրախուսում է եւ չի զլանում երբեք բարի երթի, բարի մաղթանքի խոսք ասել նրանց։ Սա դա խոսում է նրա մեծահոգության մասին։ Արցախի պետական կամերային վագախմբի տնորեն Սիմոն Սարգսյանը դաշնամուրային կատարումների մի գողտրիկ շարք նվիրեց Հովելարին, որը բացվեց հանրահայտ երաժշտական շնորհավորանքով։ Thank you. Սարգսյանքի խոսքը նույնքան ջերմ էր ու անմիջական։ Նախ եւ առաջ շնորհում եմ ձեր տարեդարձը։ Ես ձեզ ճանաչում եմ 89 թվականից, երբ որ առաջի կուրսի ուսանող էի։ Այն օրվանից ես սիրում եմ եւ հարգում եմ ձեզ, ասեմ ինչու։ Ամեն անգամ մտնելու շեք դուք անընդհատ խոսում եք երաշխիքից։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ դուք սիրում եք ձեր մասնագիտությունը, ապրում եք դրանով գեցել։ Բացի պետական կոչումներից դուք կյանքում ձեր եք բերել ամենակարևոր եւ դժվար կոչումները։ Դա մարդ լինելու կոչումն է, դրանից մտնում եք դուք որպես տատիկ, որպես կին, որպես մայր, իսկ երրորդը որպես պրոֆեսիոնալ երաժիշտ, մանկավար, որը տվել եք բազմաթիվ որակյալ աշակերտներ։ Ես ցանկանում եմ ձեզ քաջարողջություն, երկար տարիներ կյանք եւ տա Աստված, որ դուք մի շրջապատված լինեք լավ մարդկանցով, գոլիգաններով, դուք ինձ համար մեր ուսումնարանի կերպն եք։ Դրոշը ապա դաշնակահարը Հովելարին նվիրեց նուր փոխահական մի կատարում Էդվարդ Միրզոյանի վալսը, որը ինչպես ինքը նշեց, կատարել է Տիկին Բելայի 70-ամյակին նվիրված Հովելանական երեկույթին եւ խոստացավ այն կատարել Սիրված Մանկավարժի 90-ամյակին նվիրվելիք հանդիսությանը։ Երեկոյի ավարտին Բելլա Հակոբյանյանը շնորհակալություն հայտնեց երեկոյի կազմակերպիչներին ու մասնակիցներին հնչած շնորհավորանքների ու բարեմաղթանքների համար։ Արդեն 57 տարի է ես աշխատում եմ երաժշտական ուսումնարանում։ Տարբեր պաշտոններ եմ զբաղեցրել եւ միշտ համոզված եմ եղել, որ պետք է նվիրվել ընտրած մասնագիտությանը եւ հստակ գիտակցել անցնելիք ճանապարհի կարեւորությունը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում իմ ծնողներին տատիս գլխավորությամբ, ովքեր ինձ ուղղորդել են այդ ճանապարհով։ Երախտապարտ եմ իմ ճակատագրին, որ լավ ընտանիք ունեմ, երեք զավակներ ու թոռներ, որոնց ես պաշտում եմ եւ կարծում եմ նրանք էլ փոխադարձում են ինձ։ Երաժշտությունն այնպիսի արվեստ է, որը վեհացնում է մարդուն եւ ընտրելով այդ ուղին մատաղ սերունդը հնարավորություն է ստանում մարդկային փոխհարաբերություններում արժանավայել ներկայանալու, քանի որ երաժշտությունը ազնվացնում է մարդուն, նրան դարձնում ավելի մաքուր ու բարի։ Սիրեցեք երաժշտությունը։ Այս խոսքերով Հոբելյարը եզրափակեց երեկոն։ Երաժշտագետ ուսումնարանի դասատու Նունե Սիմոնյանը բարձր է գնահատում երաժիշտ մանկավարժի ոչ միայն մասնագիտական որակները, այլև որպես ուսուցիչ, օրինակելի, որպես մարդ, որպես ինտելիգենտ, պահվածքի դեր ազնվորություն եւ շատ-շատ օրինակելի հատկություններով է մեր Բելա Երվանդովնա։ Նա կատարել է այն գործը, որը հիմա շարունակություն ունի։ Ներդրումն է այդ աշխատանքի մեջ։ Մեր ուսանողներն միջև հիմա ունեն այդ երջանկությունը։ Բելա Երվանդովնան ունի իսկական երաժշտի ոգի, մտավորականի ոգի։ Նա սովորել է Երևանի կոնսերվատորիայում եւ այդ ամեն հարստությունը, ինչ որ ստացել է, փոխանցել է եւ փոխանցում է ամեն օր իր աշակերտներին։ Ինքը իր անձնական, կարելի ասած, կարիերայի ինչ որ բաները թողեց եւ իր նվիրեց հաջորդ սերունդի, որը տա Աստված ավելի մեծ հաջողություններով ապրի, արմսակցային ավելի հնարավորություն ունենա։ Ինքը լավ նվագակցող էր, քանի որ սոլո առանձին կատարողների հետ ինքն համատեղ աշխատում էր։ Լինի դա վոկալային, փողային գործիք կա, թե ուրիշ գործիքների նվագախմբի հետ, տարբեր անսամբլների հետ Բելերվաննան շատ հետաքրքիր որպես նվագակցող իր կարողությունն էլի օրինակելի էր ներկայացնում։ Ամենից կարևորը հիմա այս պահին, որ ինքը շարունակում է իր այդ մեծ կարողությունները ներդրել հաջորդ սերունդի եւ ապագա սերունդներ։ Դա է ամենից մեծ աշխատանքը։ Մեր հարցին ո՞րն է համարում իր ամենամեծ ձեռքբերումը, Տիկին Բելան ասաց. Ամենամեծ ձեռքբերումս նաև որ ես շատ հպարտությամբ եւ մեծ զգացմունքով ես հաղորդել եմ իմ աշակերտներից այն ինչ որ ստացել եմ ուսման տարիներին։ Ուսման տարիներս եղել է շատ հարուստ, ես հոյակապ դպրոց եմ անցել եւ դա կարողացել եմ օգտագործել իմ աշխատանքային գործունեության ժամանակ։ Իմ մեծ ձեռքբերումս նաև որ ես ունեմ լավ աշակերտներ եւ քանի տարի բոլոր ղեկավարչական պոստերում այնքան եմ ես երախտաբար, որ իմ գործնեության ժամանակ ես կարողացել եմ տամ այնպիսի կադրեր եւ այդ կադրերը հետո կոմպլեկտավորել եմ ամբողջ երաշտական դպրոցները, ինչքան երաշտական օջախներ կան, ամբողջ հա, հանրապետությունը եւ բացել եմ եւ կոմպլեկտավորել եմ եւ դա ես միշտ համարում եմ իմ կենթանի պարգևներս իմ աշակերտներս են։ Ես միշտ ասում եմ, որ մայի ուչինքի մայի ժվեի նագրադի։ Եվ նրանք 100-ից ավելի են։ Այո, 100-ից ավելի են։ Այսօր մենք լսեցինք առաջի իմ շրջանավարտի շնորհալագիրը եւ 100-երորդ այս տարիների ընթացքում ձեզ համար կարողացել եք հայտնագործել կյանքի ոսկե օրենքը ոսկե օրենքը նա է որ պիտի միշտ լինես նվիրյալ թե ընտանիքում թե հասարակության թե քո աշխատանքում նվիրյալ պիտի լինես Շարունակելով մեր փոքրիկ զրույցը Օբելարի հետ փորձեցինք բարձել ինչն է ամենագլխավորը կնոջ կյանքում։ Ամենագլխավորը համարում եմ исполнение супружеского долга, потому что все держится на женщине. Я вам скажу, это не мои слова, но я запомнила их очень, что супружеский долг ничего общего не имеет с долгами, с займами, с судами, потому что его не берут и не отдают. Супружеский долг, подобно музыке, исполняют. Այս տարիների ընթացքում ինչ որ բան մնաց անկատար։ Ասենք երազանք, ցանկություն, որ չհասցրի։ Есть старушек, которые обязательно человек на протяжении своей жизни не может сказать, что он исчерпал себя. Անշուշտ մարդը չի կարող ասել, որ իր կյանքի ընթացքում լիովին բացահայտել է իրեն։ Երջանկությունը, երբ դու պահանջված ես եւ ինքդ քեզանից գոհ ես, այսինքն դու դեռ տարիք ունես։ Իմ գլխում եւ որպես երաժիշտ եւ որպես մարդ մտքերը զերում են մեղունների բարսի նման։ Միշտ ինքս ինձ ասում եմ, որ պետք է սա անեի, այսպես անեի, այս բանը չասացի, այն գործը չհասցրի, հարկավոր է միշտ բարություն անել, մարդկանց գիտակցությանը հասցնել, որ պետք է կարողանալ ներել, չչարանալ եւ չարիք չգործել։ Никогда, ни в коем случае. Երեխաների եւ թորների մեջ կան երաժշտության ուրին բռնած։ Ոչ, к сожалению, нет. Они все получили начальное образование. Մի բան, որի համար ափսոսում եք։ Жалею, что можно было бы в жизни многое изменить, потому что я была очень таким наивным. ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Արցախի հանրային ռադիոյի ողջ ստեղծագործական կազմի անունից շնորհավորում ենք սիրված մանկավարժ եւ երաժիշտ Բելլա Հակոբյանյանին, մաղթում արևշատություն, առողջություն եւ ամենայն բարիք։ Օրվա թողարկումը պատրաստել են հանդեսի խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։